tunaingia sasa katika mlango mwingine alioeleza shekhe babu faskhi hajj ila al-umra babu faskhi hajj ila alumra mu maana nini maana yake babu mlango utazungumzia habari ya fasx fasx ni kuvunja au kukata au si tusemeje kwa lugha nyingine ni kuvunja au kukata ile ibada ya hija ambayo mtu ashanuia ila umra akaifanya umra peke yake ikawa umra baadaye akabadili akaenda kufanya hija fas mara nyingi neno fasq inatumika hata katika mambo ya talaka ema katika mambo afwan ya kutenganisha baina mke na mume kwa hiyo kuacha kuna formality zake na fasfu haifanani na kuacha kuacha kwa maana ya talaka na fasfu kwa maana ya kuvunja sema kadhi ameivunja ndoa na mara nyingi kadhi ndo ana uwezo ana exercise power ya, ya kuivunja ndoa na kwa basi kwa hiyo ukisema fasfu ni kuvunja kwa ina maana inakuwa kile kitu tena hakina hakina hakiko tena. Kwa hiyo hapa inachozungumziwa, mfano Sheikh Uthaymeen ametuelezea vizuri katika sentence hii, anasema hivi faskhul hajj ila al-umra ni tahwilu niyata, ni kuchange kubadilisha nia min al ila al-umra, kutoka katika ile nia yako ya mwanzo uliokuwa nayo ya hija ukabadili sasa sema mimi sasa nafanya umra anasema tahwilu nia ni kubadilisha ile nia kutoka hija kwenda katika umra liyasira bidhalika mutamattia ili huyu mtu sasa awe mutamattia fayajma'u baina umrati mustaqillatin ikawa amekusanya ibada mbili hija na umra lakini umra mustaqillatin ni yenye kujitegemea biafaliha kwa matendo yake wa haji mustaqillun na hija ikawa ni peke yake yani imejitegemea independent biafalihi kwa matendo yake lakini fi amin wahidin wa safarin wahid mwaka ule ule na safari ile ile kwa maelezo hapa kwa mujibu wa shekhe ni hivi tulisoma nyuma aina tatu za ibada ya hija kuna qiran kuna tamattu na kuna ifrad qiran ni mtu kuhirimia ikawa two in one allahumma labbaika hajja wa umra anahirimia mtu hija na umra kwa hivyo ana, anakuwa katika hali ambayo akishafanya umra hatahalluli havui ihramu zake anabakia na ihramu zake mpaka siku ya mwezi nane ya mutarwiya anaanza kufanya baada yake ya hija na tamattu ni mtu kuhirimia umra Allahumma labbaika umra bas anafanya umra akishafanya umra anatahallul bimaana ananyoa nywele zake basi anavaa nguo zake na mambo yake yote mengine mengine anasubiri mwezi nane ya mutarwiya ndio anahirimia sasa nini hija na hii ifradi ni mtu kuhirimia hija tu basi hija tu peke yake yani hafanyi te, hafanyi umra sasa mtu amehirimia ibada ya hija na umra eh ndio ile inaitwa qiran baadaye anaambia ah, hii hija cancel fanya umra ndio hii somo hili kwamba hija cancel, fanya umra. Fanya umra kivipi? Ni kwamba ukishafanya umra utahallul, vua hiram zako, vangu za kawaida, fanya chochote unachotaka, subiri mwezi nane ya mutaruya uje kufanya hija. Kwa hiyo ikawa mtu ametia nia ya kufanya hija na umra pamoja, lakini baadaye anabadilisha nia, anafanya umra tu kwanza peke yake halafu wanafanya nini hija ndio mlango na inaitwa fashul haji ila al-umra kuivunja ile ibada ya hija na kufanya kwanza umra peke yake hadithi ziko nyingi katika mlango huu tutaanza na hadithi ya kwanza ya Jabir bin Abdullah radhiallahu anhuma qala kutoka kwa Jabir bin Abdullah radhiallahu anhuma amesema أهل النبي صلى الله عليه وسلم أهل بمعنى الهرمية متومة صلى الله عليه وسلم أهل آه، كما المعليك بن عثمين كتك آه، تفسيرياك شرحياك أنا سيما رفع صوته آه، والمراد هنا الإحرام لبيك اللهم لبيك اللهم حجا وعمرا أمينو صوتياك كو أهل alihirimia bwana mtume sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu na masaba zake bilhaji bilhaji pakisema hapa haji ya kusudiwa ni kwamba amehirimia Allahumma labaika hajjan wa umra yani kirani baada zote mbili two in one wa ashabuhu bilhaji amealihirimia bwana mtume na masahaba zake lakini ukiona ukisoma hadithi huku mbele utaona ni baadhi sahaba baadhi ya masahaba sio wote wa ashabuhu na masahaba zake bilhaji walaysa ma ahadin na hakuna yoyote aliyekuwa minhum miongoni mwao hadyun na kichinjo ghaira nabii isipokuwa mtume sallallahu alaihi wasallam wa talha na talha walaysa ma ahad minhum na hakuwa katika wale masahaba yeyote miongoni mwao alokuwa na kichinjo ma ma ma alokuwa pamoja na nini ana kichinjo isipokuwa ghaira annabii saa salam pamoja na bwana mmoja anaitwa Talha kwa hiyo hapa ikumbuke kwamba wakati wako Dhulhulaifa Hirimia masahaba walikuwa tayari wana vichinjo vyao tulisoma darasa lililopita eh, vile vichinjo sasa wanaviswaga wanakwenda nao mpaka wanafika maka sasa masahaba wengi hapa walikuwa hawana vile vichinjo isipokuwa bwana mtume na Talha wengi walikuwa hawana kwa ndio hii maana walaysa ma ahadin minhum na hakuwa yoyote aliyokuwa na miongoni mao hadiyu na kichinjo ghaira nabii ila mtume tu peke yake wa Talha lakini wataalamu wa hadithi wamesema kuna riwaya nyingine zimeelezea kwamba katika sahihi Muslim sio mtume na Talha hapana walikuweko na maswahaba wengine walikuwa na vichinjo vyao yani wanyama kama alivyoandika e, mwandishi anasema hadha hasbu ilmu Jabir radhiallahu anhu yani hii Jabir aliposema walaysa ma ahadin minhu hadiyun hakuna yeyote miongoni mwa saba alokuwa na mnyama kichinjo isipokuwa mtume sallallahu alaihi wasallam na sahaba yeye Jabiri ndio alivyofahamu hivi radhiallahu anhu lakini ukweli wa mambo ni kwamba waqad saka alhadi aidan vile vile kulikuweko na masahaba wengine siwahuma wengine zaidi ya mtume na Talha walikuwa na wanyama mfano Abu Bakar wa Umar wa Zubair wa Dhul Yasar hawa wote walikuwa na wanyama sasa hii ni faida tu ifahamike kwamba unaposikia kwamba walaisa ma ahadi minhum hadun hakukuwa na sahaba yoyote miongoni mwao alokuwa na mnyama ghaira isipokuwa nabii sallallahu alaihi wasallam Talha ujue kwamba kuna riwaya nyingine katika sahihi muslim kumbe Omar alikuwa nayo mnyama Abubakar alikuwa nayo Zubair alikuwa nayo Yasar alikuwa nayo alikuwa nayo mnyama eh, hii tunasema ni mimbabi faidi nam wakadima ali min al yamin akawasili Ali ibn Abi Talib kutoka Yemen waqadima akawasili ay wasala waqadima Ali min al-Yemen akawasili Ali kutoka Yemen faqal akasema ahlaltu bima ahalla bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mimi ahlaltu nimehirimia kama vile alivohirimia mtume sallallahu alaihi wasallam ahlaltu bima ahalla bihi an-nabiy nimehirimia kama alivyohirimia mtume sallallahu alaihi wasallam nini manake manake ali bin abi talib hakutamka matamko yale ya ya, ya ihram ya, ya, ya, ya, ya, ya talbia talbia ni rafa'u saut ni kuinua ile sauti eh, yani kuhirimia ukasema labbaika allahumma hajjan wa umra labbaika allahumma au la, eh, allahumma labbaika hajjan wa umra allahumma labbaika umra hii ndio ku, kuhalil yani kuhirimia lazima utamke haya maneno lakini ali ibn abi talib yeye akisema mimi nimehirimia kama alivyohirimia mtume na maana hakutamka yale matamshi kwa hiyo hapa nafikiri ni jambo ambalo eh labda tutolee maelezo kwanza kabla hatujaenda mbele anasema e, Uthaymeen rahimahullahu ahlaltu bimaana ahramtu bimaana Ali bin Abi Talib alisema hivyo je inajuzu yani mtu anaweza akatamka matamshi haya katika kitabu kingine cha fikihi cha Sheikh Al-Ghazazi akaweka mlango maalum anasema jawazu al-ihram mutlaqa inajuzu kuhirimia mutlaq mutlaq yani ukasema ile sentence sasa au al-ihlal bima ahalla bihi fulani au kuhirimia kama alivyohirimia fulani akatoa riwaya anasema e, anasema idha ahrama faqala labbaika bima labba bihi fulani mtu eh, akasema hivi labbaika bima labba bihi fulani anasema hili inajuzu jaza dhalika inajuzu hizo akatoa hadithi hapa ambayo iko katika Bukhari na Muslim fa an Anas bin Malik radhiallahu qal kadima Ali inaonekana ndio hii hii e, ala kadima Ali radhiallahu anhu ala nabii sallam ay min al-Yemen alitoka aliwasili kutoka Yemen faqala lahu an sallallahu alayhi wasallam bwana mtume akamwambia Ali bin Abi Talib bima ahlakta ya Ali ewe Ali umehirimia vipi bima ahlakta umehirimia vipi qal akasema ahlaktu nimehirimia biihlalin kwa kule mhirimio ambao ka ihlali nabii sallallahu alaihi wasallam kama alivyohirimia mtume sallallahu alaihi wasallam yani kwa maana kama ulivyohirimia wewe manake muttafaqun alayhi hadithi Bukhari na Muslim kwa hiyo tunapata riwaya nyingine ambayo maana ndio ile ile kwamba Ali bin Abi Talib kumbe aliulizwa na Mtume sallam ehe umehirimia vipi sasa mimi nimehirimia kama alivyohirimia Mtume kwa ina maana hapa Ali bin Abi Talib kasema maneno haya sasa kwamba mimi ahalaltu kama hal, eh, kama kama, eh, kama halalta nabii sallallahu alaihi wasallam anasema mwenye kitabu anasherehesha hii wa yakunu ihramuhu fi hadhihi alhala ka ihram hadha alshakhs yani mtu anahirimia lakini anahirimia katika hali kama kama vile ambavyo alivyohirimia huyu wa mwanzo fa in kana mufradan fa huwa mufrad wa in kana mutamattia fa huwa mutamattia wa amma in kana qarinan wa kana qad saqa alhadi na kama itakuwa huyu alohirimia eh, wa mwanzo huyu ameswaga mnyama basi na yeye kama ameswaga mnyama basi itakuwa ni, ni sawa sawa katika riwaya nyingine kuna tofauti hapa imekuja amesema eh, bwana mtume alaihi wasallam amara abu musa an yaj'alahu umra yani imekuja riwaya faqad thabata anna aba Musa al-Ash'ari aidan qadima al-Yaman wa ahalla ka ihlali nabii kumbe si Ali peke yake alikuja na nani Abu Musa al-Ash'ari na yeye vile vile akahirimia kama alivyohirimia Mtume SAW salam yani kesi moja kama na Ali lakini Mtume SAW salam akawa baadaye akamwamrisha an yaj'ala hajjahu tamattu eh ndio ile fasakh eh, aivunje ile hija yake iwe sasa ni tamattu yani umra peke yake atahallul alafu aje kufanya umra nini tofauti yake ali hakumwamrisha tofauti ni kwamba ali ibn abi talib yeye alikuwa na mnyama Abu Musa al-Ashari hakuwa na mnyama kwa hiyo bwana mtume akamwambia Abu Musa wewe kwa sababu hukumchota mnyama hukumswaga mnyama inabidi lazima vunja hija yako na fanya umra peke yake. Ali, kwa sababu una mnyama wewe, utabakia hivyo hivyo, hutotahallul na utafanya ibada ya hija baada ya umra. Almuhimu, tunataka tufahamishe tu hapa kwamba inajuzu mtu kuhirimia kama alivyohirimia fulani, kama ilivyokuja hapa riwaya fa amara an-nabi sallallahu alayhi wasallam faqala ahlaltu nimehirimia bima ahalla Allah bima ahalla bihi an-nabi kama alivyohirimia mtume sallallahu alaihi wasallam faamara an-nabi sallallahu alaihi wasallam ashabahu bwana mtume sallam akawaamrisha masahaba zake an yaj'aluha umratan kwamba waifanye sasa waibadilishe an yaj'aluha waifanye ile hija sasa iwe ni umra bimaana wa, wa, wafanye umra peke yake kwanza wanyoe nywele wavae nguo za kawaida wafanye mambo yote yaliokuwa yameharamishwa katika hiram wasubiri tena siku ya mwezi nane ndio hapa ni kwamba an yaj'aluha umra kwa hiyo fayatufu akaamrisha wafanye tawafu thumma yukassiru kisha wafanye nini yukassiru kwa maana wapunguze nywele zao fayatufu akawaamrisha wafanye tawafu yani alkaaba thumma yukassiru kisha wapunguze nywele wayuhallilu na watahallali eh yuhallilu watahallal kutahallal hii tushaeleza maana yake nyuma kivipi unapovaa ihram kama mfano vile uko katika swala Allahu akbar inaitwa takbiratul ihram huwezi kuongea huwezi kunywa huwezi kula huwezi kwa sababu tayari na vile vile ukishasema labbaik allahumma hajjan au umra labbaika allahumma labbaik umra ina maana umeshajihirimishia mambo mengi tulieleza huko nyuma huwezi ukata kucha huwezi kunywa nywele kujitia manukato kuvaa nguo kuingiliana na mkeo kufanya hivi kufanya hivi kufanya hivi sasa hapa ni kwamba bwana mtume aliwaamrisha watufu kisha wapunguze nywele kisha wayuhillu watahalluli illa man kana mahu alhadi isipokuwa yule ambaye amebeba mnyama amemswaga alitoka naye huko katika miqat illa man kana mahu alhadi isipokuwa yule ambaye alokuwa pamoja naye mkichinjo faqalu wakasema ننطلق إلى منى tunaelekea mina nantaliqu ila mina kama alivyofasiri Sheikh Uthaymeen ni kwamba nantaliqu ila mina bimaana tunaelekea mina eh, mina katika sehemu hiyo bimaana nadhhabu nadhhabu eh, tunakwenda mina nadhhabu tunakwenda mina eh, eh, wa dhakari ahaduna yaqtur na dhakari ya mmoja wetu yaktur inatona yaktur yani qattu inatokana neno matone nantaliqu ila mina sasa hii ni alistifham ni, ni swala nantaliqu ila mina tunakwenda mina wadhakara ahadina na dhakari hapa tukusudia dhakari ya mwanamme dhakari yaktur inatona nini maana yake maana yake hapa ameeleza Sheikh Uthaymeen katika sharhi yake e, anasema yaqtur ay yunzilu maniyan min jimai ahli yani dhakari ya mmoja wetu inadondoka manii kutokana na tendo la ndoa na mkewe wa huwa kinayatun an kamali tahalluli lakini sentence hii ina maana gani ina maana ya kwamba suala la kutahalluli baada ya mtu kufanya umra inakuwa ni kutahalluli 100% totally completely na sio partially kwa maana hiyo ni kwamba mtu akishafanya umra ameshapunguza nywele anavua nguo zile za ihram anakuwa sasa yeye ni huru haka uhuru upi atavaa nguo zake za kawaida atatia manukato sio atakacha kuche sio atafanya hivi atafanya hivi haya swala la kukutana na mkewe je na hilo pia ruksa ndo haa maswahaba wanauliza ah, hivyo tutakwenda mina hali ya kwamba dhakari zetu zinadona bimaana kwamba tutahaluli moja kwa moja tukutane na wake zetu hii ndio maana sentence hii kama mtu hajafahamu anasema faqalu wakasema nantaliqu ila mina hivyo tuna tutakwenda nadhhabu tunakwenda mina wa dhakaru ahadina na dhakari ya mmoja wetu yaktur inadona bimaana je ni kwamba tutahalluli moja kwa moja tunaweza tukawaingilia wake zetu hii ndo ufahamu wa sentence hii فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم bwana mtume صلى الله عليه وسلم zikamfikia habari zile kwamba masahaba wake walisema hilo kwamba kumbe kuku kutahallul yani ni ruksa kukutana na wake zetu bwana mtume sala salam fakala akasema eh law istaqbaltu min amri mastadbartu ma ahdaytu walaula anna ma'iya alhadya la ahlaltu hii nakumbuka tulisoma hapo nyuma mwanzo kabisa tulipoanza hii babu tamattu eh, sentence hii, hii ni hadithi tukaitolea maelezo mengi eh, kwa wale ambao waliohudhuria darasa hili eh, babu tamattu tulianza tulipofika katika hadithi hii refu hii eh, hadithi ya pili kwa wale ambao walihudhuria darasa hilo eh, sasa maelezo marefu lakini baada yake tukaona kwamba sentence hii bwana mtume swalla salam alisema na neno hili lau istaqbaltu min amri mastadbartu ma ahdaitu walaula anna ma'iya alhadya la halaltu ni sentence ambayo kusema kweli huwezi kutafsiri neno moja moja eh unakuwa hata hiyo tafsiri yake huipati isipokuwa tutatafsiri kwa ujumla alafu wewe mwenyewe unaweza ukaunganisha anasema lau stakbaltu lau ningelijua eh, kama nimeona amefasiri Sheikh Uthaymeen katika sherhe yake eh, kwa maana kama vile ambavyo kusema eh, neno stakbaltu yani alimtu min qabl lau ningelijua mwanzo ndo yake hii lau stakbaltu lau ningelijua mwanzo anasema maneno haya mtume sana lau istakbaltu lau ningelijua mwanzo min amri katika jambo langu hili min amri katika jambo langu hili lipi kwamba mtume sala salam yeye amehirimia ame, ame, ame kufanya ibada ya hija pamoja na umra pasipo na kuzitenganisha pasipo na kutahallul anasema lau stakbaltu yani bimana lau alimtu min qabli lau ningelijua hapo zamani yani kabla hapo yani mwanzo huko min amri katika jambo langu hili mastadbartu ambapo yale astadbartu niliyojua hivi sasa bimaana bwana mtume akisikia maneno kwa maswahaba kumbe tukenda mina itakuwa dhakari zetu zinatona kwa maana hawa watakuwa wame kuwa na ile tendo la ndoa na, na nani na wake zao baada ya kutahallu kwa hiyo bwana mtume anasema mastadbartu yani nilikuja kujua yale ambayo yalokuja baadaye eh, sijui kwa kusema tusemeje ma ahdaitu nisinge nisingemsagwa mnyama nisingekuja na mnyama kutoka kule no, nilikohirimia kule ma ahdaitu eh, kama alivyofasiri Sheikh Uthaymeen ma ahdaitu ma suqtu alhadiya ma suqtu yani nisingemswagwa mnyama ningelikuja tumie peke yangu ndo hii ma ahdaitu nisingemsagwa mnyama nikatoka naye kule dhulhulaifa walaula anna ma'iya alhadiya na lau kama mimi eh, sina huyu kichi, sina hichi kichinjo la ahlaltu ningetahallul walaula anna ma'iya alhadya na lau kama mimi sina hichi kichinjo mimi la ahlaltu bimaana ningefanya nini ningelikuwa katika hali ambayo ya ku ya ku e, ya, ya, ningelitahallul hadithi ni refu na muda unashamalizika labda tuweke tu kwamba tutakuja kuanzia hapa فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو استقبلت من امر ما استدبرت ما اهديت ولولا ان معي الهدي لاهللت تكوja kuanzia hapa katika juma e, lijalo kwa sababu maelezo huko mengi na muda wetu umeshamalizika kusema kweli naam kuna baadhi ya masuala hapa amekuja huyu muulizaji wa kwanza yuko sawa anauliza hivi je inafaa katika hali ya kawaida yani kawa mtu si muhrim kuchana nywele zake wakati wote kwa ajili ya kujipamba nafikiri huyu alikuwa anakusudia e, tulipokuwa tukisoma babu alghusli lilmuhrim e, kwa wale wenye vitabu nafikiri tulisoma hivi kwamba inaruhusiwa mtu kuoga akasema Sheikh Uthaymeen lamma kana almuhrim mamnu'an min at-taraffi bitaib kwamba mtu mwenye kuhirimia anakatazwa kujisopsopu mkatumia lugha hiyo eh, kujitia manukato sifa yani anakatazwa kwa na tukaona kwamba kumbe mtu anaweza akaoga akachana nywele amehirimia hata kama zitakuwa nywele zile zake zimeanguka kama hadithi ya bibi Aisha alipoamriwa na mtume achana nywele zake azinadhifishe kwa sababu muulizaji akawa ametia amepata wasiwasi je ikiwa mtu hayuko kwenye hija je suala la kuchana nywele zake kila mara na kujipamba vipi jibu lake ni kwamba hivi iko riwaya katika e, silsilatu hadithi sahiha ya al-Albani rahimahullah katika mujalada wa pili ukisoma hadithi ya kwanza kabisa e, bwana mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amekataza suala la mtu kuchana nywele kila siku bimaana ya kwamba riwaya imekuja kana rasul salam alikuwa bwana mtume salam yatarajjal ghibban kutarajjal ghibban bimaana alikuwa bwana mtume akichana nywele siku moja na siku inafuatia hachana nywele anachana nywele siku moja na sikifuatia achane nywele kwa hivyo ikaja katika riwaya nyingine kwamba alikataza swala hiyo almuhimu ni suala la ataruf muislam kujiweka sopsop jambo hili wanazuoni wengi wamelitilia kidogo question mark kwamba haifai kwa muislam ikaa saa zote yeye ang'aa tu kila saa zote manake akitoka kwenye udhu atoa kitana chake aziparua ndevu zake akitoka wewe mwanamume kweli yani saa zote basi ah hii islam huyo huyo umekataza sasa na nywele na wewe sio tena kila siku mwanamume kujua kioo haya mambo ya kike. Mwanamke ukitaka kutoka naye safari, mnatoka saa nane, umwambie saa saba. Sa, tunatoka saa saba. Kwa nini? Kwa sababu ukimwambia saa nane, ile saa nane kamili yeye ndio kwenye kioo pale. Ni mambo ya kike saa zote, kama mtu kwa hivyo muulizaji tunamjibu ya kwamba imesuniwa nywele ukachana siku moja na siku nyingine usichane ili uwe katika hali hiyo ambayo kama ilivyokuja katika riwaya swala jingine kauliza muulizaji ambayo hili nafikiri hatina haja ya kutolea maelezo e, swala la mtu kwenda kuhiji inafaa mtu kumhijia e, hili ni, ni, ni dhahir liko wazi swala la mtu kumhijia, anaweza mtu kumhijia mwingine, isipokuwa tu huyu ambaye anamhijia mwingine, yeye awe ameshafanya nini? Ameshahiji au yeye ameshahiji kwanza, halafu ndio anaweza kumhijia mtu mwingine, na dalili ziko nyingi tu katika vitabu vya fikihi. Kwa tutasimamia hapa kwa leo. Naam, haya maswala karatasi, labda kama kuna mtu mwingine ana swala ambalo la shafawia la mdomo kulia kwangu katikati kushoto kwangu namsha Naam, muulizaji anauliza je, inafaa kum, kumpa kumtolea mtu gharama? Eh? Sasa hivi ni kumtolea mtu gharama ni shay'un akhar na kwenda kumhijia mtu ni shay'un akhar vitu viwili tofauti tofauti kabisa ina maana unapokwenda kumhijia mtu wewe unaingia physically katika matendo ya hija lakini wewe mwenyewe hujaiji kumbe lakini sasa mtu unapompa eh, bwana nenda kahiji na kugharamia basi hakuna masharti kwamba wewe mwenye kutoa lazima kwamba wewe kwanza umehiji kwa hiyo hivi ni vitu vili tofauti unaweza mtu isipokuwa kwa faida ni kwamba hairuhusi wanazoni wengi wamekataza mtu kuomba eh, afanye nini bwana naomba na mimi nikahiji nilipie gharama uh, hii uh, wanasema haiko sawa. Uh, eh, ukenda ukabisha kwa hodi kwa tajiri uh, ah, mesienda hija bwana, basi mimi naomba mwaka huu eh, hiyo uh, hairi Lakini tajiri akikupa mwenyewe tiketi uh, basi fahuwa almuradi, ni jambo jepesi kabisa. Na siku hizi kuna jinsi watu walivyokuwa <laughs> wana njia za kufadhili hizi, nimeona mwaka huu nafikiri, ah, lakini hii ni umra, sio hiyo kuna mtu ana uwezo wake, mashaallah, amewalika watu futari wengi tu. Sasa ukiingia pale mlangoni, kuna kijikapu ndani yake kuna vijikaratasi vingi, kwa hiyo unachota tu kimoja, kisha unafungua eh, kwa ulichokipata humo eh. Sasa miongoni mwa humo umra eh, kwa hiyo kuna rafiki yangu mmoja ikabahatika kenda kwa umra kweli, kenda umra eh, kwa kile kile ambacho unachokiona ukipata biskuti na unapata biskuti <laughs> inshallah. Taendelea tena kesho. Aqulu hadha astaghfirullah li wa lakum.